для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Дык вы не патлумачылі ваша моць, навошта нам ехаць за нейкім э, шалберскім прыстасаваннем, ад якога ніякага толку. Рапнін разглядаў свае пярсцёнкі, як быццам першы раз іх бачыў. Паўтараю: Маюць сілу не рэчы, а вера ў іхнюю сілу. Пакуль шаноўны князь Міхал Багінскі будзе чакаць, калі яму даставіць з-за мора акіяна з вострава Буяна цудадзейную зброю, з якой ён пераможа ўсіх і стане каралём і мужам імператрыцы, ён будзе граць сабе на кларнеце, маляваць натюрморты з персікамі і ўдасканальваць тэатральныя машыны. І гэта найлепей для нашай сітуацыі. Дарогу вам аплоцяць, сябры мае. «Дарогу куды, ясна-вяльможны князь?» – не вытрымаў прафесар. «Мы не ўстанавілі месца знаходжання пячоры». Гость паблажліва усміхнуўся. «Знойдзіце вы што, ці не знойдзіце? Ведаеце дакладна, куды ехаць, альбо не, на плаці гэта не адаб'ецца». Галоўны той чалавек, якога пан Багінскі з вамі пашлі, не павінен сумнявацца ў важкасці даручэння і дакладнасці вашых звестак і будзе рэгулярна паведамляць пра напружаныя пошукі свайму сюзерэну. Вось яно што! <laughs> Нехта ад Багінскіх! адразу успомніўся белавалосы гігант Герман Ватман, целахоўнік князя Міхалабагінскага, які некалькі разоў выратоваў жыцці былога алхіміка і ягонага маладога гаспадара і некалькі разоў спрабаваў іх забіць у залежнасці ад атрыманых загадаў. Лёднік – Рашуч адсунуў пусты кубак, на парцалянавых баках якога імчалі сінія фрыгаты з ганарліва напятымі ветразямі. «Баюся, гэтая місія для мяне занадта цяжкая. Вельмі не хочацца расшароваць яснавяльможнага пана». Але я занадта стары, занадта мала ведаю пра мэту нашага падарожжа. А ягоный мосці пану вырвічу трэба вучыцца таму. А вы падумайце, падумайце, падумайце, пан прафесор. Рапнін ні на імгненне не страціў добразычлівага выразу твару. Не ў такой далёкай будучыні акадэмія зробіцца цалкам свецкім універсітэтам з усімі належнымі кафедрамі з асобным медычным факультэтам. Спатрэбяцца новыя спецыялісты, новы рэктар. Чаму вам не заняць гэтую пасаду? У вас аўтарытэт, прагрэсіўны склад розуму, веды. А наконт хованкі вы ж э, геній, вы здагадаецеся, вылічыце. лічыце? Калі колы кареты, у якой ад'ехаў нечаканы госць, грукаталі па брукаванцы ўжо недзе за вострай брамай, Саламея парушыла прыгнечанае маўчанне, што панавала ў пакоі. Значыць, расейцы паставілі на пана Станіслава Панятовскага, а мы зноў як пешкі. Нікуды я не адпушчу цябе, Фауст, нават калі закарціць прыгодаў вырвіч усхапіўся. А чаму б не скарыстацца магчымасцю паглядзець свет? Забыўся, як пан Багінскі пасылаў нас у полацкія сутарэнні, а? З таемным загадам свайму найміту перабіць нас па сканчэнні справы, сурова спытаў лёднік. Знайшоў, каму верыць. Миколай Рапнин, царадворца, царадворца, Дзеля сваіх мэтаў ён не грэбуе ніякімі сродкамі. Колькі нашых магнатаў перасварыў між сабою з гэткай жа даверлівай усмешкай. Прафесор стамлёна пацёр рукою лоб. Гісторыя вар'ят, які наразае кругі па перыметры сваёй камеры, не заўважаючы, што ступае ва ўласныя сляды. Август моцны таксама нацкоўваў магнатаў на магнатаў. Ліцвінскія войскі касаваў, штандарты іх ламаў. Вайна ўшчалася між каронай княствам біскуп Ян Хрызастом Жалускі пісаў, што «зчэзлі ў Літве права, справядлівасць, сорам, усё падлягае мячу» кіруе мацнейшы парадак заступіла дзікая сваволя. Баяцца трэба, каб за гэткі прыгнёт шляхты, хаця і не хутка не наступіла б кара Божая. І цяпер адчуваю нешта падобнае саспела. Меў я нядаўна размову з адным сваім пацыентам, той шчыра мяне папярэджваў бліжэйшы час не далучацца ні да якіх палітычных партый, нібыта на гэтую восень чартарыйскія з фамілій рыхтуюць дзяржаўны пераварот. Але ў Петербургу на іх планы глядзяць скоса. Хочуць сваімі сіламі караля нам пасадзіць. Вось і пайшлі інтрыгі. Завтра чытаю лекцыі, правяду адну складаную аперацыю, а ў нядзелю з раніцы рушым у полацак, а там будзе відаць. Пакуль што відаць быў толькі партрэт Арыстотеля. Тры пустыя кубкі з сінімі караблямі на стале і пераляканы твар хвэлькі, які вызіраў з прыадчыненых дзвярэй. you. сяга лёдніка. Напэўна, кожнаму здаралася пабачыць у сне нешта такое, што ён ніколі не сустракаў у рэальным жыцці, толькі чуў. А тут на табе, як бы не сніш, а ўспамінаеш. Пранцішу снілася пальма. Такая, як на малюнку з падручніка па геаграфіі. З доўгім голым калматым камлём, з пукам лістоў наверсе, падобных да папараці. Вакол быў садок, роўненькі пясочак, Хоць зараз магілку капай. Згодна з сонніку, у які пранціж зазірнуў, як толькі прачнуўся соннік быў патрапаны з вырванымі старонкамі і застаўся ў гэтым доме яшчэ ад былых гаспадароў, нават не прэтэндуючы на месца на дыхтоўных паліцах побач з многамудрымі самавітымі тамамі новых жыхароў пальма у снабачанні азначала здзяйсненне самых патаемных жаданняў. Але здзейсніцца яны маглі толькі калі ты аддасіся на волю лёсу, як аддаецца хвалям пасажыр патанулага карабля, якому пашэнціла учапіцца за дошку. За вакном, аднак, гайдала жоўтай галавою не пальма, а тутэйшы малады клён, абурана адбіваючыся растапыранымі даланямі ад мокрых пацалункаў прыставучага восеньскага дажджу. Клён бачыўся цьмяна, бо шыбы запацелі. Так і хацелася накрэсліць на іх пальцам магічныя формулы, якія запячатваюць спакой і шчасце ў доме, не даючы ім выпарыцца вонкі. У адрозненні ад большасці месцічаў, якія закаркоўвалі шыбы вокнаў на мёртва, каб не траціць цяпло і эканоміць дровы, доктар Лёднік загадваў у сваім доме усе вокны перыядычна расчыняць дзеля карыснага для здароўя прытоку свежага паветра, але ж на тое доктар і ёсць дзівакопы чараўніком. Перш чым пабачыць пальму, франціш палову начы варочаўся і думаў пра паланею багінскую. што сябрук ейнага брата, патэнцыйнага караля, насамрэч дзейнічае яму на шкоду. Пранціш мог бы яе папярэдзіць, але не заслужыла падступная прыгажуня. Цікава, дзе яна цяпер і з кім? Пасля сняданку, хуткага і агіднакарыснага, грэцкая каша, дварная ялавічына, кіслае малако. Пані Саламея пачала пакаваць рэчы, падганяючы заспанага хвельку. Таму колькі б не перапала паспаць, было мала, хоць бы з ложка не вылазіў. Ну, хіба што падсілкавацца. Хвелька апраўдваў у сваё маруднае існаванне хворы пячонкай, а лёднік тлумачыў прыроджанай лянотай, якая ўтвараецца ад перавагі ў арганізме флегмы. Але разганяць флегму хвелька быў згодны толькі гарэліцай – гэтага бязлітасны доктар не дапускаў, маўляў, нап'ешся тут пахмяляцца будзеш у прайца Абрама, бо пячонку пасадзіў канкрэтна на службе ў шчодрага на выпіўку былога гаспадара. падчас лекцыі па логіцы, пранціш на апошняй лаўцы аўдыторыі выйграў у недалужнага ў косткі тры шэлігі, з якія тэарэтычна можна было б набыць тры прафесары-лёднікі. Але і аднаго здавалася за многа, каб ён аблес няроўна, як кажа недалужны. Часам вырвіч успамінаў свайго бацьку – пятака і буяша на ўвесь павет і думаў, што наўрад ухваліў бы бацька сынавы заняткі. Бацька сядзеў бы зараз не на лекцыі сярод шляхціцаў за памінальным сталом і спрачаўся б, хто больш варты быць ваявода Веленскім, пан Міхал Багінскі альбо пан Караль Радзівіл, а пасля спрэчкі на словах хапіўся б за шаблю. Да прыкрасці месцічаў, сутычкі між шляхтаю, якая з'ехалася ў вільню, рабіліся ўсё часцейшымі і крывавейшымі адпаведна колькасці выпітага віна. сёння студэнты пераказвалі адзін аднаму, якая страшэнная учора адбылася бойка проста на плошчы перад ратушай. Дзесяць ваякаў загінула, а параненых дык утрая больш. Сярод апошніх некалькі мешчукоў, што патрапіліся праходзіць побач. Эх, вось дзе сапраўднае жыццё, не ў гэтых аўдыторыях. А потым пранціш уяўляў, як ён, п'яны і шчаслівы шаламбойкі, канае на віленскай брукаванцы. І дзеля чаго атрымалася ён аддаў жыццё, каго бараніў, каму прыклад гераічны паказаў. Спакаваныя куфры стаялі пасярод пакоя, лёднік узважваў руках – цяжкі томік узяты з лішняга стоса, прыкідваючы, можа, усё-ткі хоць яго яшчэ ўціснуць у валізу. Раптам у браму з усяе дурной сілы груканулі. Гэта ўжо нагадвала старагрэцкую камедыю, якой П'яныя госці ніяк не могуць разысціся па дамах, кружляюць і ўсё адно вяртаюцца да стамлёнага і аб'едзенага гаспадара. «Не шляхецкі дом, а нейкая карчма прыдарожная!» раздражнёна верашчаў Хвелька. «Вось у яго наймосці пана Малаховскага!» Але ў браму загрукаталі так, нібы... Нехта напаіў медавухай цэлы статак зуброў, і цяпер яны шалела разганяюцца і лупяць рогамі ў дрэва. Хвалька ціха віскнуў і пабег хавацца. стой! А ну, да таго вакна, фузею бяры!» – скамандаваў палахліўцу прантішак і давно рыхтаваўся сур'ёзна сустрэць чарговых нападнікаў і плез на гарышча да амбразуры. Лёднік таксама схапіў пісталеты. На двары Піфагор падобна ўчапіўся камусьці ў лытку, бо пачуўся нечы крык болю і верашчанне беднага сабакі, якому перапала за вернасць. Гэта быў кепскі знак, бо азначала, што нязваныя госці перабраліся цераз плот. І праўда, грукнула на гэты раз проста ў дзверы дома, галасы прыхадняў зліваліся ў пагрозны гуд. Праз вокны бачыліся цьмяныя сілуэты, якія пад ным перавальваліся цераз каменную гароджу, Няўжо адкрылі тое месца, якім карыстаўся для падобных мэтаў сам вырвіч. Стойце, ваша мосці! Звонка выгукнуў пранціш у амбразуру. Вы ломіцеся ў дом да высакародных шляхціцаў. Адыдзіцеся, альбо бачыць пра святая Багародзіца і святы Франтасій, на ваш падступны наезд мы адкажам згоднасцю і належнай цвёрдасцю. У доказ сваіх слоў пранціш стрэліў. Што-што, страляць ён налаўчыўся лепей за лёдніка, фехтавальшчыка няшчаснага. Куля павінна была патрапіць у верхнюю частку брамы, бо яе паслалі не забіваць, а папалохаць. Галасы на вуліцы загулі грамчэй. Пранціш яшчэ раз стрэліў, і госці шарахнуліся назад – Нічога, не сотня, нават не тузін. Пашка мутаем пёркі сіваваронкам. Але адна фігура адлучылася ад натоўпу і ўзбегла на ганак. «Адчыняй, доктар, маю звесткі пра пані Галінскую і яе сына. Ты ведаеш, хто я? Я ўвайду адзін. Слова гонару. Мне трэба толькі пагаварыць». Atchenyai! тае ступені раз'юшанасці, калі гучыць на мяжы адчайнага крыку. Збялелы лёднік застыў на месцы, потым крыкнуў пранцішу. Адвядзі ў дальні пакой саламею. Зачыні вартуй, хутчэй. Залфейка, павер, так трэба, прашу цябе. Сядзі ціха, не падслухоўвай і не спрабуй мяшацца. Пані лёднік хацела запярэчыць, але нешта ў голасе мужа было такое, што спрачацца не выпадала. Такім голасам доктар размаўляў падчас складаных аперацый. Аднак вырвіч, як толькі праверыў, што пані Саламея ў бяспецы, бегма вярнуўся назад. Лёднік паспеў жа адчыніць дзверы. У пакою валіўся шыракаплечы шляхціц гадоў 30 з прыгожым ганарыстым абліччам. Сінія вочы выпраменьваюць пагарду, светлыя вусы з рудаватым адценнем ваяўніча тапырацца. Але самае застрашлівае на пане была апратка альбанчыка. А за кожным з банды стаяла іх пагрознае братства на чале з усемагутным пане каханку. У альбанчыкаў, Быў нават свой унутраны суд. Іншага яны не прызнавалі. І за здраду маглі судзіць кагосьці са сваіх на смерці, той павінен быў пакорліва прыняць гэта і біцца на двубоі па чарзе з кожным, пакуль не здзейсніцца вырак. Альбанчык глядзеў на прафесара Віленскай акадэміі як на шкодную кузурку, якую можна толькі грэбліва раздушыць. Правая рука сціскала шаблю так, што костачкі на руцэ збялелі. Трэба было быць лёднікам, каб пры гэтым захоўваць вонкавы спакой. Чим обов'язаны візіту свой сціплы дом ясновельможнага пана Гірвазія Агалінскага? Пранцішу здрыгнув. Вось яно што, гэта малодшы брат лёднікаўскага крэдытора. Хто б мог падумаць, што у чырванаморда гэта ўстуна такі ладны брат. Хаця, калі прыгледзецца, можна заўважыць фамільнае падабенства – рудаватыя валасы, шыракаватыя нервовыя ноздры, светлыя вочы, у якіх лёгка загараецца агеньчык шаленства ў партае раздвоенае падбароддзе. Скажы, Бутрым, як бы ты абышоўся з чалавекам, які подла зганьбіў і знішчыў самае дарагое, што ты меў? Голас госця быў застрашліва ціхі. Ой-ой, схавалі млын за кустом. Вырвіч асцярожненька галіў шаблю. «Не ведаю, пра што вы гаворыце, ваша мосць», – прамовіў лёднік. «Вы казалі, што ў вас ёсць звесткі пра пане Галінскую». Пан ненавісна працадзіў скрозь зубы. «Вядома, ёсць». Няма яснай пані Галены ўжо на гэтым свеце. Два дні як няма. Лёднік перарывіста ўздыхнуў, нібыта яму пераціснула горла, памаўчаў, перахрысціўся. Як здарылася гэта страшнае няшчасце. Галінскі ашчэрыў зубы ў падабенстве ўсмешкі. І ты яшчэ пытаешся мярзотнік гэта ж ты забіў яе пазнаеш і сыпануў на падлогу з кішэні некалькі разнакаляровых шкеліц у такія лёднік звычайна разліваў свае мікстуры панаш трэсла ад пагарды нянавісці прафесар вытрываў ягоны пагляд Я ніколі б не прычыніў пані шкоды. Я перадаваў ёй лекі ад сардэчнай хваробы, магу прысягнуць, што яны бяспечныя, магу сам выпіць усё, што засталося. Не сумняваюся, што гэта былі добрыя лекі. Агалінскі мякка ступаючы ў жоўтых саф'янавых ботах, прайшоў вакол лёдніка, грэбліва падбіваючы нагамі шкляніцы. Вырвіч уважліва сачыў за кожным яго рухам, каб не прапусціць скіраваны да прафесара шабельды ўдар. Вядома. Ты стараўся дагадзіць сваёй пані, такой прыгожай, такой доброй, такой доверливой. Ты забил я ей колис покусил. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Mm -hmm.